Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Stream Away. Danas je sa nama kolegica Ana i Pas Dingec, e, koji će možda tu par puta zalajati procapati, e, što ćemo vidjeti <laughs> dalje u emisiji, nadamo se da hoće. Sa nama je dakle kolegica Ana koja će nam pričati danas nešto o zaštiti životinja. Prvenstveno, znači Ana, vi ste osnovali udrugu PETS, to jest e, tajnik ste udruge PETS koja se osnovala tamo ako se ne varam negdje kada je donesen zakon Eh, koji se tiče pasa da moraju eh, nositi čip, da moraju biti čipirani i da svaki vlasnik sa sobom mora nositi vrećicu i lopaticu za govance. Eh, da, ovako, ja sam tajnik udruge PEC koja je osnovana u lipnju 2006. godine pod inicijativom nekoliko vlasnika kućnih ljubimaca. Udruga je, puni naziv udruge je Karlovačka udruga ljubitelja kućnih ljubimaca Pre <laughs> pa vi ste isto tako ponosna vlasnica. <laughs> Da, ovaj pas Dingec nije moj pas. <laughs> dingec gleda kroz prozor, koliko vidimo da, je Dingec pas on je čuvar ovog e, tu centra. Da, da Dingec jako voli snijeg, moram reći. E, moj pas je inače mješanac e, labradora, ima negdje dvije godine. Zove se Sara. E, zove se Sara i ono što je značajno da je sterilizirana. <laughs> dakle, Dingo nema šanse. Dingo nije steriliziran i vjerojatno neće ni biti steriliziran. Vidi ga, kako on gleda on. Yo, second letter. I mean, you thought that uh, I couldn't make rock music? and I'ma show you how to use yo. Okay, I'm back, I'm ready. The four fifth is heavy. You see my hair is dready, black, and I bled already. I put the gas to the floor, levy to the Chevy. All the bitches love me like the month of February. I'm working long division in the streets, I gotta carry. Double caught slipping streets, double as the cemetery. I spit truth, live action, commentary. I represent the fifth, all you others contrary. Triple CP, what you know about B, what you know about 28 grand. and I'ma show you how to use Yo, don't be stupid. Huh? Can't rock it, don't use it. Huh? Better get your body up, big like a Buick. Whoa. Better join the movement, one piece like a tunic. My squadron, my unit, chill you out like some coolant. Cool. Better get some coolness, some swagger on some bruises. Ooh. Or you can't even use the sorrow CK music. Then second letter dudes it like a mad, I abuse it. Huh? Yo, it's in my blood, so I know I can't lose it. Without me, you're useless, like chewing gum toothless. The truth is, if the lies stop right now, they be truthless. me. me deuces. Duck, duck, gooses. The fifth is their music. What? What you know about rock, rock music? What you know about rock, rock music? What you know about rock, rock music? Ask you second, let it show you how to use it. <laughs> Dobro, kao što vidimo, streamove ide i dalje. Evo ga sada već treća emisija, razgovaramo o zaštiti životinja, prvenstveno o kućnim ljubimcima, o ovoj emisiji više o psima, zato što je tu moj pas i zato što Ana također ima psa. Pa reci, Ana, reka si tvoj pas je steriliziran, jel tako? E, da, ona je sterilizirana negdje e, prije godinu i pol. Otišla sam u jednu veterinarsku ambulantu u Zagreb, zato što nisam nikome ovdje u Karlovcu vjerovala. E, sterilizacija je bila uspješna i nakon toga ona uopće nije promijenila svoju narav kako ljudi pričaju i nije se zdebila niti malo. Da, inače pričaju da pas nakon sterilizacije zdeblja, da ima nekih problema. Znači, to nije bio slučaj sa vašim kućnim ljubimcem. Ne, kako je ona bila dosta mala, ona je imala negdje 6-7 mjeseci, e, znači ona još uvijek se razvijala, još uvijek je rasla i u biti ona je u tom razdoblju dobila samo 4 kile. I te 4 kile nije dobila zbog toga što je sterilizirana, nego zbog toga što je narasla još u tom, a kako, vremenu. A kako to da ipak neki psi uh, se zdebljaju? Pa to ovisi isto ko, kod čovjeka do čovjeka, tako ovisi od, psa do psa. E, znači pas, e, treba se, treba se paziti na količinu hrane koja se daje psu, osobito znači nakon e, sterilizacije i kastracije, zato što ako pas previše jede, normalno da će se sve više i više masno skivo skupljati imate li nekih iskustva sa mačkama? Da li je opasnije mačku sterilizirati? Pa koliko sam čula, sa mačkama nemam toliko iskustva, ali koliko sam čula, znači kod kastracije mačaka, uglavnom um, kod kastracije, znači muški mačak, on se poprilično zdeblje, mačke znaju imati do 15 kila, što uopće nije dobro za njihovo zdravlje. E, znači to je usko povezano sa hranom? davanjem hrane. E, nije, samo usko e, povezano sa hranom, nego biti stvari u tome da mnogi vlasnici njima je žao nakon što naprave tu znači, operaciju i oni što više i više kako pas, ako pas ili mačka traži hranu, oni joj daje samo hranu i tako je u biti tove, što nije zdravo. Znači, psu se treba redovito davati hrana isto kao što mu se davala prije operacije i treba ga redovito šetati, znači voditi na istračavanje i tako dalje i on automatski tu svoju energiju potroši. A, ti si A sad, da li je to sa hormonima povezano, tome baš i nisam stručnjak, no međutim iz iskustva znam da ona nije stebljala niti malo. kupila ili udomila? E, nisam ju kupila. Ja sam otišla, znači ona iz Samobora, još su ostale četiri kujice u tom leglu, e, pa sam uzela jednu od tih četiri kujice. To znači bio neki oglas u novinama? Da bio je oglas u novinama, da, da se dijele mješancima bradora. E, dobro, sad ćemo pričati malo o skloništima. Evo ga, Sara nije sa skloništa, ali sada se se više i više popularizira, više vani nego kod nas, da se životinje ne kupuju više u pet centrima, već e, da ih se udomljava. Pa kao udruga, da li ste imali neke informacije o e, skloništu u, na području Karlovačke županije? Pa normalno da smo imali informacije i kao udruga mi smo bili tamo u tom skloništu. E, ono se nalazi negdje 20 km udaljeno od samog centra grada e, na jednom brdu do kojega vam treba terena da bi došli do gore, a i pitanje je da li bi sa terence mogli normalno doći. To je sada nova lokacija. Čist. Da, to, inače je to sklonište, sklonište bilo na Mostanju, sada je na Utinji, e, malo je veće nego u stanju malo su bolji eh, uvjeti, eh, no međutim mislim da od grada dobivaju negdje oko milijun kuna godišnje. I kako iskoristio taj novac, pošto smo vidjeli u novinama da do sada eh, baš i nisu dobro iskorištavali, to je su se neke afere, šta znate o pa u biti ono što je bilo na Mostanju, e, znači isti ljudi koji su vodili taj šinteraj na Mostanju, to je higijeničarski e, servis, ti isti ljudi vode i taj, to sklonište za, za napuštene životinje u Utinji. I u biti što se tiče toga, mislim da se baš previše toga nije promijenilo, zato što u Mostanju su pse, ja mislim, u zamrzivače ostavljali. Ili tako nešto. E, da. I ubijali su ih i bili su nekim malim kavezićima i bez vode i bez hrane u biti onako koliko sam vidjela tu u Utinji, dosta su veliki boksovi, ali čula sam različite priče da, da psiće e, dave, da im ne daju znači inekciju, ne eutaniziraju ih, već e, ih dava i onda si te novce uzmu i tako dalje. Znači to su opet neke biti, priče koje su e, Bila je jedna, jednom nedavno je bila priča, neka žena i, i njezin muž su rekli da su njezinog psića pokupili i da su ga usmrtili tamo nakon par dana, što su oni nazvali. Znači, da li je njihov psić uhvaćen, valjda im je psić ili pobjegao ili ne znam što je bilo. E, I onda, da. Da li su imali, da je psić imao ogrlicu? E, psić je bio mikročipiran. Znači, oni nemaju sustav kako bi provjerili da je pas e, čipiran? E, mislim da imaju, ali tu je nešto malo, malo je mutna ta priča bilo je i u novinama i na televiziji o tome i pick-up se uključio. Znači, zašto bi uzeli psića koji je čipiran, imaju opremu za provjeravanje čipova i onda ga u smrti stvarno ne, ne vidim. psić je bio usmrćen. Kako je tu koristi itko ima? Koliko sam čula, tamo je malo previše pasa, ima preko 100-150 pasa i stvarno je dosta nema je kamo sa njima i vjerojatno se rješavaju životinje na takav poprilično neljudski način. Znači trebalo bi postojati sada se pojaviti neka inicijativa koja bi u biti lobirala da dobije neki veći prostor gdje bi moglo biti više životinja. Pa i to i trebali bi neki ljudi koji, znači, kojima nije samo do novca, nego kojima je do životinja da se malo više počnu baviti tim problemom u gradu, pošto očito da tim ljudima koji drže to sklonište nije stalo do životinja, već e, samo do e, tih donacija E, koje dobivaju. I ono što bi trebali napraviti, trebali malo češće bi trebala veterinarska inspekcija odlaziti tamo i utvrđivati stanje. A koliko često oni odlaze? S time nisam upoznata. Da je to možda propisano zakonom? Pa trebalo bi biti propisano zakonom. A da li imaju oni nekog svog veterinara u skloništu? Da, mi smo jednom došli bilo je ljeto i u biti to što smo tamo veterinara nije bilo, bio je jedan čovjek koji radi, koji čisti okolo i rekao je da svaki put se moramo najaviti kada dolazimo tamo. Veterinar, uh, inače taj veterinar i njihov veterinar, on zaprimi životinje koje dođu i onda ih pregleda, ih e, navodno ih cijepi, mikročipira, očisti od e, unutarnjih parazita i znači on se brine o životinjama, o njihovom zdravlju. Thank you. i biti voda samo. To mi je isto dosta poznata stvar, osobito kod e, cijepljenja. Znači, navodno kao cijepe i kao biti vodu. Znači da ljudi, e, da veterinari varaju ljude. Da, to se, ne događa, to se ne događa samo u tom skloništu, već se događa i kod, e, kad na, selu dosta, znači često veterinari idu okolo u trećem mjesecu cijepiti pse i u biti kako bi uštedili, znači na cijepivo oni, cijepivo oni tu i tamo znaju staviti malo vode ili tako razrijediti cjepivo. Pa to je strašno. <laughs> Evo, trebali smo nekog veterinara dovesti ovdje eh, ko bi nam mogao potvrditi i koji se vjerojatno više razumije u zakon i pošto je to njegovo područje da nam kaže... Ovo područje naše županije kod generalskog stola se bjesnoća prisutna svakodnevno, tako da me dosta čudi što malo češće ne, ne, ne provjeravaju znači, te veterinarske E, njihove stanice. da, i što rade sa, sa cijepivima i sa ljekovima, zato što za razliku od Zagreba, kada sam bila u toj jednoj, ajde recimo ambulanti, e, znači one na dva kata, e, za razliku od tamo i usporediti tu ambulantu u Zagrebu i usporediti bilo koju ambulantu u Karlovcu potpuno je razlika. U Karlovcu se uopće ne ulaže niti u uređaje, niti u uređivanje prostora, E, jedino što im je bitno, znači novac, e, zaprimiti životinju, pogledati ju, e, da dobiju novac i to je to. Nikakve nove uređaje nemaju. Ne znam, možda jedna ambulanta ima samo za rengen i ultrazvuk. Jedna ova na Dubovcu, ambulanta. A u Zagrebu je to čisto normalno, oni imaju i za čišćenje kamenca i ultrazvuk, znači imaju operacijske sale, imaju prostor gdje se životinje može, znači još prileći neki sat, sat i pol E, kada sam došla u čekaonicu, znači imate, stolice su jedna do druge i kada dođe znači, čovjek sa svojim psom, sa mačkom, on može zagraditi tu stolicu, tako da bude odvojena od ostalih pasa. Znači, znači puno se ulaže. Od ostalih, e, ostalih vlasnika. Znači, dosta se ulaže tamo, jer e, velika je konkurencija u samom Zagrebu. Znači, ipak cijene, cijene liječenja životinja su puno skuplje, istina, nego ovdje. Koliko? Ali, je recimo pa razlika? Ne pa razlika je između 400-500 kuna recimo kod sterilizacije. Ovdje će vas tražiti oko 300-400 kuna, a u Zagrebu će vas tražiti od 800 do 1000 kuna, ovisi koliko životinja teška. Znači po težini, zato što je to ipak, e, kada, kada se daje anestezija, bitno je koliko životinja ima kila, znači time automatski oni cijenu po, povisuju. Kod cijepljenja, što sam čula, znači e, dosta se ne isplati, recimo svi kažu ići u Zagreb, znači potroši se benzin, E, potrošite se benzin, e, platite puno skuplje cijepivo, ovdje je jednostavnije otići cijepiti psa, znači u Grabrik ili na Baniju ili na Dubovac, potrošite 100 kuna, ali u biti to cjepivo koje su oni naručili ovdje u gradu vam dolazi iz Mađarske. Rabikal ili tako nešto. A u Zagrebu puno, puno kvalitetnije cijepivo naručuju iz Europske unije. Znači nije isto cijepivo uopće? Ne, nije isto cijepivo. Razlika, razlika u kvaliteti je velika. Da, pa evo ga, kućni ljubimac je sine kao član da. obitelji. Da, vi bi učinili za, za svog, svog kućnog ljubimca sve, ali mnogi nemaju financijske tolike mogućnosti da idu u Zagreb, jer tamo je ipak malo bolje tržište. Dobro, to je nažalost rizik koji moraju preuzeti. Da, to je jedan od, od rizika koji vlasnici kućnih ljubimaca moraju preuzeti, ali u slučaju da se nešto e, malo... E, da se nešto zakomplicira. Da se nešto zakomplicira, da, se sva zakomplicira, e, vjerojatno bi svaki vlasnik kućnog ljubimca potrošio više novaca, dao više novaca samo da pas mačka što prije ozdravi, nego ovako, znači na jeftiniji način prošao u gradu. Da, naravno, upoznata sam se s situacijom, e, znači sa obje strane, gdje jedni ljudi daju apsolutno sve za svog kućnog ljubimca, vodaju ga doktorima svako malo, pošto ima problema, i s druge strane gdje ljudi jednostavno zbog nekih financijskih razloga ne cijepe svoje životinje, nije da ih ne vole, vole ih, ali jednostavno nemaju financijski mogućnosti da liječe na jedan e, primjeren način životinje, pošto se radila o jednoj životinji koja je konstantno trebala liječenje. Znači, kroz cijeli svoj život bi ona trebala liječenje i, nažalost, zbog financijskih mogućnosti to nije mogla dobiti. Na kraju uginula, ali evo ga, nakon 13 godina nakon 13 godina. Znači, ta, taj pasel, ta životinja, e, on je 13 godina patila. Jer nisu pružili dovoljno liječničku skrb. Pa vjerojatno, evo ga, ne može niko od nas znati kako se životinja osjeća, osim ako ne pokazuje nekakve vidljive znakove. Ta životinja je bila vesela, nije pokazivala nikakve teže znakove, ali evo ga, prema uputi veterinara trebala se, znači, malo više liječiti, ali cijena tih lijekova je toliko velika bila da ni prosječna hrvatska plaća ne bi jednostavno mogla zadovoljiti sve to. Recimo u slučajevima epilepsije kod pasa, eh, ja sam potpuno za, za to da se pas eutanizira. Zašto? Zato što eh, kada vi vidite psa, ja sam imala priliku vidjeti psa kako ima epileptički napad. To je prestrašno. Kako to izgleda? Pa isto kao kod čovjeka, znači pa se, se počne tresti, pjena mu ide na usta, ali ne možete mu apsolutno nikako pomoći osim da ga držite. Znači Rottweiler ima negdje 50 kila i vi njega trebate držati, a on ima napade svakih 15 minuta. To, je prestrašno. To a ne postoje neki lijekovi? Postoje lijekovi, znači možete na veterinarskom fakultetu dobiti te lijekove, ali Ljekovi su, ne da su skupi, nego to su ljekovi. Vi s tim automatski psa još više mučite, jer nikad se ne zna kada pas opet može imati taj napad. Mhm. Istina, čovjek se ne može eutanizirati samo tako, iako zna, ima ljudi koji imaju epilepsiju i oni to znači- uspiju regulirati sa, sa nekakvim ljekovima, no opet e, što se tiče psa, mislim da je puno humanije eutanizirati ga nego pustiti da živi na takav način. Da, naravno, sve bi to bila neke idealne situacije, ali nažalost u ovom svijetu je malo drugačije, pa tako i ljudi nemaju financijske mogućnosti e, za sebe, tako ni na životinje, pa nažalost takve stvari se događaju, vjerojatno će se dalje događati. Vidim da tu nikakvi zakoni očito neće ni pomoći. Recimo, da li vi počistite svaki put za svojim psom? Iskreno ne. Ne iz razloga što drugi ne čiste za svojim psima, iz razloga što nemam kamo baciti taj izmet i zato što ponekad mi se ni iskreno ni ne da. Da, evo kao što sam <laughs> htjela reći kako Znači, taj zakon znači, nije donio neku promjenu. Cijela livada je puna izmeta i sada bi ja trebala izmet svog psa isto bacati, a iza mene će doći drugi vlasnik psa koji će okrenuti glavu kad njegov pas obavi nuždu i samo krenuti dalje. Bienvenido a la congregación de niños problemas. Quiero pan, 200 pesos y un minito de 860 para calmar la sed ¡Sí, sí, y zakon bio neophodan, pošto evo ga imaju sad razne mirišljave vrećice, zagovanca i slične stvari, koliko je to zapravo eh, ekološki bolje od ove situacije. Ovo je znači direktan izmet koji se upije u zemlju, kao i gnjojivo s kojim gnjoje poljoprivredna zemljišta, recimo, ok, nije identično, ali znači jedni sastojci su isti, da li od krave ili od psa, dakle, a stavimo u neku plastičnu vrećicu i bacimo to u kontejner na temperaturi od plus 35 poljeti, šta je sad tu pravilno? Da, stvar je u tome što vi pokupite znači, to govno sa mirisnom e, zelenom plastičnom vrećicom, stavite je u ostali znači, komunalni otpad, e, temperatura van je između 35 i 40 e, stupnjeva i koliko je sada tu korisnije držati, kupiti to govno, staviti ga u kantu za smeće ili ostaviti ga negdje vani da strune i da zemlja će upiti sve znači, stvari koje su potrebne iz tog izmeta Stvari je u tome što se bakterije šire onda, šire se bakterije, e, puno veća mogućnost od zaraze ako vi bacite kovno, znači u plastičnoj vrećici. I upitna je u biti kvaliteta te vrećice. Da li je to, kako je to plastika? Da li je to plastična vrećica kao što dobijemo u dućanima? Znamo koliko se ona razgrađuje dugo. Da, pa onda je bolje jednostavno to pokupiti sa nekom papirnatom vrećicom, ali stvari je u tome što ne možete vi izmet baciti u ostali komunalni otpad. E, koja je bila naša, naša svrha jedna od e, osnivanja udruge je bila da se povežemo sa jednim centrom, pet centrom u Karlovcu, znači neću sada spomenuti ime, e, koje su nam mogli na poprilično jeftin način nabaviti kante za, za, ne kante za smeće, nego nešto kao kante za smeće, kante za izmet. Mhm. To bi bilo postavljeno u gradu? To bi bilo postavljeno u gradu da su dogovori u udruzi bili malo bolji i odnosi u udruzi bili malo bolji i stvar je bila u tome da se trebalo dogovoriti sa komunalnim znači redarima i sa u sa čistoćom e, da bi se taj otpad, e, taj izmet nosio na posebno mjesto, znači ne na ostali komunalni otpad, već da bi se nosio na posebno mjesto i da bi se od toga moglo, moglo opet e, ne znam, ili za gnojivo ili tako nešto upotrijebiti, znači da bi se mogao upotrijebiti za nešto drugo. To bi ti idealna situacija koja naravno kod nas ne bi zaživjela, nego bi dalje trpali sve na isto. E, ili bi dalje trpali sve na isto ili bi tražili novce normalno od grada pa da se sve to lijepo financira, jer normalno bez novaca nema ničega. Kao što je bilo i sa smetlištem i baliranjem smeća da baliranje smeća, koliko vidim, bala još uvijek stoje tamo. Glavno da su se e, novci potrošili. Glavno da su se novci e, potrošili. Ne sjećam se koji je točno iznos, ali znam da je bio poveći, zrne. Da, ali stvar je u tome što možda da imam negdje znači, tu kantu za izmet, da imam lopaticu, da imam papirnate vrećice, možda bi ja pokupila to govno svaki put, stavila u tu vrećicu i stavila u kantu. Dobro, ali da vam se pas e, pokaka na nekom tu pješčaniku ili gdje se djeca igraju to naravno da bi pokupili. E, to ne bih dopustila jer ne vodim svog psa na, na nikakva dječja igrališta i ne dopuštam svom psu da obavlja nuždu negdje na, na asfaltu ili tako nešto uvijek ju vodim na zelene površine. Ako baš mora, ako je baš sila, onda ću pokupiti to za njom. I nositi se sobom i baciti u kancu za smeće protiv koje sam u potpunosti. Radije, radio ću staviti to govno da, da je negdje vani nego da bacimo u kancu za smeće. Ali dosta zelenih površina koje nisu iskorištene za baš ništa, znači isključivo zelene površine, e, psima po njima nije dozvoljeno da šeću. E, u samom gradu je, pa postoji oko 12-13 mjesta na kojima je dopušteno znači da psi mogu šetati po tim dopušteno je za pse, imaju tablu da je dopušteno za pse, a na nekima recimo tipa dječja igrališta, tipa šančevi, tamo je zabranjeno, zašto je dosta blizu dječjih vrtića. To su zabranjena mjesta za pse. Da li je to dovoljno? E, dovoljno su stavili e, tabli za, znači koje je zabranjeno, tamo gdje, je zabranjeno dovoditi pse, ali nedovoljno je mjesta gdje psi, psi mogu šetati tipa, dobro, kod knjižnice postoji jedno veliko znači, područje gdje je dozvoljeno za pse. E, meni je recimo daleko, ja živim nešto niže, znači od knjižnice, nisam baš kod knjižnice, nego sam kojih pola sata dalje. meni je to daleko da tamo vodim pse. Kod šumarske škole je zabranjeno voditi pse, jedino u šančeve koje su puni stakla, puni recimo prvi šanosko Draškovićeve je tamo se ispuštaju iz kanalizacije, znači kanalizacijske vode, nema šanse da tamo odvedem svog psa, pa kasnije ga vodim kod kuće. Katastrofa. E, znači drugom šancu kojom je dozvoljeno za pse sve puno e, stakla, e, uglavnom ne nepokošena trava, tako da jednostavno što se tiče ovog dijela grada, znači gaza, korana ili tako, tamo se psi ne smiju voditi, ali većina ljudi ipak vodi svoje pse. Da, evo, na mom području također, evo, ja svog psa ne mogu nigdje bliže od pola sata otfurati da on obavi što mora obaviti. Što je u biti katastrofa, ali znači šta ako se njemu hitno, ako on hitno mora ići van, znači ja trebam sjesti u auto i vozit se deset minuta, naći parking da bi mogla pustiti psa da obavi nuždu. Po meni to nikako nije adekvatno, niti ima dovoljno prostora, a svi prostori koji su označeni da psi mogu šetati e, su katastrofa. Od stakla, od kanalizacije, od razno blizina ulice, znači blizina je ceste, veća mogućnost da pas sleti pred auto. Preko puta ekonomske škole, recimo, pas može ići dolje, moj pas se boji, neće ići u šanac. Ne, pa kad su šančevi ili zarasli puni svega smeća, stakla. Znači ja bi trebala uzeti na silu svog psa, od ga u i oni dalje neće od straka htjeti obaviti svo. Eto, tako je kako je u ovom gradu, tako su odredili, to je odredila gradska vlast gdje se psi smiju voditi, gdje se psi ne smiju voditi. Ja sam u potpunosti za to da se psi vode na uzici, u samom centru grada, zato što se nikad ne zna, ima ljudi koji se boje Evo i Dingo se javlja. Da. <laughs> Slaže se. Znači ima ljudi koji se boje pasa, recimo kod kohibe, znači u glavnom šetalištu se psi redovito puštaju bez povodnika, tamo je jako puno djece, osobite u ljeti, ja sam potpunosti protiv toga. za to da svaki pas obavezno mora nositi brnicu? Ne. Samo oni psi koji, za koje je poznato da su opasni psi, da su agresivni i da su već bili evidentirani kao potencijalni, znači kao napadači. Znači svaki Rottweiler bi trebao nositi brnicu? Rottweiler da. Ne postoji neka beba Rottweiler? E, postoje bebe Rottweiler i postoji bebe Pitbulli. E, dva Pitbulla redovito sa mnom idu u šetnju, ali stvar je u tome što ne mora on krenuti na čovjeka, on se može zakačiti kao muški psi, inače se vole dosta praviti važni, praviti dom, biti dominantni na drugim mužjacima i onda redovito dolazi do nekakvih e, ili borbi ili napada i tako dalje i ljudi se boje. I nikad se ne zna da li se pas može otkinuti slance sa, e, u gradu, usred grada, a nema brnicu i nikad se ne zna što se može dogoditi. To isto da ljudi i nepažnje kada svoje djeci daju da guraju prste da u usta Rottweilera ili slične neke životinje za koje se smatra da je opasna, kada ih čupa za uho, naravno to ni vi ne volite, a kamoli neki Rottweiler i znači većinom zbog ljudi koji od straha idu sa šibom prema nekim psima, normalno da će pas reagirati kako koji, ali većina mi vidi da neko ide prema vama bi reagirali, bože moj, zato su se i ratovi uvodili i tako dalje, pa evo ga jednostavno to je još jedno nerazumijevanje ljudi, zar ne? Jedno nerazumijevanje, da. Nije, nije svaki Rottweiler, nije svaki Pitbull, svaki Doberman opasan, nije svaki ali e, jedan od deset svaka, možda je. Svaka doga Argentino opasna, ali da, jedan od deset je i ta jedan od deset će zasjeniti sve ostale. Znači, zbog tog jednog psa, svi ostali psi koji su ta vrsta će biti opasni za druge ljude. Što ali to, nije to nije psa, već do, do čovjeka. Da, do vlasnika tog psa. Dogodilo se znači da je jedno malo dijete došlo iza Rottweilera, Rottweiler ga nije vidio, nije ga skužio, nije ga čuo, nije bitno šta je radio. Znači dijete došlo, prepalo je psa, pa se instinktivno okrenuo i zakačio dijete. Tko je sada tu kriv? Da, pas ima nagon, pas ima taj životinski nagon i on će prvo napraviti i on pas ne razmišlja. Kako ne razmišlja? Pa pas ne može razmišljati, on ide prvo ono što mu padne na pamet, on to radi. Da, ima taj životinski nagon, instinkt. A sad, e, stvari u tome ko je tu kriv? Nije kriv pas. Pas nije kriv. Kriv je vlasnik. je situacija i nepažnja. Kriv je vlasnik Jel nije tog psa naučio nečemu, a ne može opet psa baš naučiti svemu zato što pas ima neke svoje mantre a kriva je osoba znači, koja ne pazi na svoje dijete, što dijete radi. To se znači, isto znači, moglo dogoditi. Djecu treba učiti da, kako se ponašati prema životinjama i djecu nikad ne smije ostaviti, se ostaviti bez nadzora u blizini neke, neke životinje to se isto moglo dogoditi i njegovom roditelju kao što se događalo znači nekim starijim osobama ne mora to biti dijete samo time novinari dobiju neku težinu Rottweiler grizao malenu djevojčicu i tako dalje odmah se ocrnjuje evo i Dingo se buni on je pas zna da to nije tako Dingicić nikoga nije ugrizo moram reći makar se pravi opasan sa svojih koliko ili ima pol metra pa ne pa znam, evo ga, ali vidite. U visinu, u visinu nema, u visinu ima 25 cm. Da, stvarno je jedan opasan pas, jel tako? I trebala bi ga vezati na lancu s brnicom, kako bi neki ljudi htjeli. Da, e, kad ljudi imaju predrasude. Da, uvijek je stvar u ljudima, naravno. Normalno. Kao e, što se kaže, ne ubija oružje, <laughs> nego ljudi. Istina. Da, Evo ga, vrlo zanimljivo smo si danas malo popričali o životinjama, mogli bi se tu dohvatiti još ozbiljnijih tema, ali ovo nije baš i tako ozbiljnija emisija, tako da hvala vam slušatelji na još jednom slušanju emisije Stream Away. Sljedeći put pričat ćemo o tko zna čemu. Doviđenja! je nastao u financijsku potporu Europske unije i u nijukom slučaju stavi izraženi emisiji se ne mogu uzeti u kao stavi Europske unije.